Iparaldeko sagarnoen sindikatuak antolatu du prentsaurrekoa, pixka bat desmartzen berri emaiteko aktualitatearen berri, eh, nubait, hola egiten aldugu, gurekin sagar ekoizle bat, eta berdin sagarno ekoizle bat ere, patxia izagerri unan. Bai, eh, egun Zu nungua? Eh, ni hortizikoan uh, Hala badut uh, etxalde bat ortsa izen eta sagardi bat, uh, eh, ektera bat sagar uh, uh, ondoz betia. Eta hala, han, aneko izten sagarrak uh, egiteko diusa eta sagar noa. Eta espean txadugu uh, aurten uh, ebe aupean uh, pasatuko delarik uh, Europa mailan uh, ebe posibila izanen dugu uh, aupean sartzea uh, eta hala, beharko dugu sartu uh, izena eman eta hasieko izten eh, berba aurten etigoiti. Erran behar da, uh, eh, sormarkar badela mugaz gehindikoa, bon, Nafarroa falta da, uh, egiten ari da Nafar ah, Nafarroa beraletik, baina generateko provintziak hor dira, uh, eskola irigune elkargoa eran pagaldea eta Euskadi uh, iru provintziak hor direla. Hor da, AOP Euskal Sagardoa, Hala, eh, eta bada ere eh, bat ipagaldeko, zehazten alduzu, pixka bat, nola den eh, sohmarken gai hori? Ba, sohmarken gaia nahi bauzu, uh, Euskal Txagardoa eta Euskal Txagarnoa hitzak baliatzen alko dira, aupean izanki. Eta bi hitzak baliatzen aldira, hola babestua dira beste norbaitek ez ditu baliatzen alko. Hala, kanpoko sagarrekin egiten badu adibidez. Eta... Galdu, baliatuko duzuela zuek Euskal Txagarnoa, hemen gehiago egiten baita hola hemen? Hala, hemen gehiago, eh, maite, aldi, maite aldugu ere Txagardoa nahi baginu. Bena, ba, baliatzen dena emanen dugu, eh, hala, askoa. Beraz, eh, Euskal Txagarnoa, beraz, eta Txagardoa, hiru sailetan zatitua izanen dira, zenta bat dira, bon, egin ditugu jastaketak, eta huartu gira, behiz hartu ginolarik, uh, hor lanean AOParen eh, ebe dozieja, baziren eh, sagarno ezberdinak. Bada sagarno janezake klasikoa eh, jendek dutena buruan, egoaldekoa, be, beraz hori da sagarno bat idoha ire, hori da mm, lehen eskual sagarnoa, gero izanen dira bi, beste bi eskual sagarno, bi izenekin bat izanen da gazigozoa, idoha ez direnak, e, nahi du be, harin kisukratua edo sukratua arte, hori deituko da be, e, be, gazigozoa, e, voilà, eta espanolez beste izen batzu izanen ditu, eta gero uh, irugarren bat ere bada, e, deitzen dena Euskal Sagar, no? pindartxua, edo egoaldean ere aparduna biak bizenak emaitenako dira. Eta horiek, uh, e, iru uh, sagarno kategoria horiek uh, badira, be, da, deia Ipar Euskal Herrian ekoizten dena eta hor izendatu ditugu. Dena ekoiztea lekuan berian aipatu duzue, aizizte lanian ego eh, Euskal Herriarekin aipatu dugu, eta eskasia handia bada ala ere, sagarretan. Hala, bez, eh, ari zizte lanian, eh, sagar kopurua emendarazteko? Bai, zenta, uh, bon, Ipar Euskal Herrian bada berri mila litro, ba, ekigu uh, igaiten aldela landatu gabe, landatuz iganen da, baina eskolegi guziak ondatuz, gauk, bada ama bos milioi litro sagarnu ekoiztuak, salbu, uh, ba, iruetarik eh, bat bakarrik, eh, eskolegian ekoiztua diren sagarrekin da. Eta nahi bauzu, egiten du, uh, desureka bat, Hortako helburutzat da AUParekin eh, sagar guziak ekoiztea be, eskolegian, eh, 2008-amak, ogoitamabi urteetako. Hortako egualdean hasi ziren landatzen hainitz, 2008-amasei amazazpi urte horietan. Eta ondorioz, eh, bada be sagar eskaz bat, lekuan beruan ekoiztua, hala. Beaz, uh, eh, pasatzea bos milioi litrotik, uh, ama bos milioi litrora, gana edu be sagar gehiago dela eskolegian, eta landatu. Eta... Edatua aizaitea piskat ere mua eh, eskualegi osoan, eh, permititzen du denetan landatzea. Hala, ipar eskualegian, naforan ezoino, mena istante, eta zenta anere badira ekoizleak, eta, eta gero, uh, gero bat hori buruz. Bada geroa eta hemen bada kapazitate hori ipagaldean. Eta ipagaldean uh, eh, gaur dena ez da egualdean bezain bat, behinan bada kapazitatea. Eta leku gutirekin ekoizten alduzu, sagarra, eh, demora piskat behar da, Hortako uh, teknikoki ere uh, be, inguratua izan gira guai arte, ala, eta geroan ere uh, badi, oino obetzen alditugu. Asi gira teknikoki lan egiten sagardian Eta egualdekoekin ere, zenta ber problematikak ditugu, eh. uh, da be, urte bat sagarrekin, bigarren urtea sagarra gabe, hola, da, eta helburua da, piskat, uh, be, ziklo hori, uh, piskat eskutan hartzea eta urte guziz uh, eh, erregulartasun bat ukaitea, eta gero eh, hori uh, eginez gero be, landatzen alko dugu, eta jakinki uh, hala, gure baritateak obekio zagutzen, eta hainitz ditugu, eta hainitz izanki be, behar da demora ezagutzeko. Ez 2008 bostean gira, uh, ala, AOPA teorian hor uh, Europak uh, emanen du, Laster? Teorian, ekaineko, bai estatua izan meriteike, zenta hor, eh, guziak eh, pasatuta, eta zenta Frantzia eta Espainiak horien eh, baia eman dute, eta gero bai estatuta tatuta AOP hori, beharko dira izena eman, ebe sartzeko AOP eginen duten listan, eta hortik landa, bilduko diren txagarrak 2008 bostean, hortik landa egiten dako da Chagarnoa. Jena idut joan urteko Chagarnoa ez dugu hori noa eh? da zinez bergira egon bea eh, aupea izendatzea. Hala, baina anartean eh, gaur egun Euskal baliatzen aldugu orai arte, baina gero babestua izanen da. Batxia izager, milesker. Bai, milesker eta nahi bauzu trago bat edan, eiten aldutu. Eina. <laughs>